muramukije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari anselme irambona amakuru muyashikirizwa na jewe francine ndeho ku bwayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kudaha ikibanza gikwiye ururimi rw'igifaransa rwigishwamwo mu ndinganizo nshasha z'inyigisho biri mu bituma urwo rurimi rugenda rurataka novera bigatuma n'ibyo umwana yiga atabitahura murakurikira insiguro zitangwa n'umushaka ubushakashatsi mu ndimi akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi Geraze Nimbona mu kugwanya abadandaza bikika mukiza baduza ibiciro mu gisagara ca Kayanza naho mu ntwaro bafashe ingingo yo guhagarika kuva kuri wa mbere impusha zo kudandaza nk'ibinyobwa vya Brarudi ku biciro biduze ku bunywero bumwe bumwe bwo mu gisagara imvugo iremeshe kuri uno wa gatatu nayo iza kutuyagira ibijyanye n'ingeso yo gukingira abahaguruki abakora ibyaha aho usanga aho guhanwa bategwa intege murabikurikira nido nido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro udasubiye kubaramutsa umutegetsi uwo we wese ngo nta burenganzira afise bwo kugurisha icyamunara ibintu aba yafashe ku bantu arongoye mu ntara cyangwa muri komine yiwe umushingwa manza Fernand Mesho hasigura ko ibintu biba byafashwe bishikirizwa ubutungane kugira batunganirize mu kwisunga amategeko mpanabyaha uwo mushingwa manza akabivuga afatiye ku turorero two mu bice bitandukanye aho hibonekeje nk'ibida ibidandazwa bifatwa n'abajejwe intwaro bagaca babigurisha icamunara ubwa mbere na mbere ni kubanza gutandukanya umutegetsi kanaka yafashe ibyo bidandazwa mu gihe ari umutegetsi yaba ari musitanteri cyangwa ipolisi ikintu kiriho nicyuko kenshi ushobora gusanga ni amategeko abiri uzosanga kenshi ategerezwa kurabwa irya mbere ni itegeko mpanabyaha icya kabiri naho hakaba itegeko rigenga iby'amaduwani mu karere ka afurika y'ubuseruko east african community mu gihe rero umutegetsi kanaka atari rwa rwego rwa obere rwo gusunga iryo tegeko ah, rigira ryo gutunganya amaduwani mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko yisunga kenshi urwo rwego rw'ubutungane canke mustaneri canke ico gipolisi cyose cisunga itegeko mpanavyaha muri icyo gihe rero umuntu baramwitwarira agashingisha urubanza ibyo bintu rero birafatwa mugabo bizoja kugurishwa mu gihe imanza zose zabaye zamaze gucika mu gihe n'uwo yitwarirwa yamaze kunguruza imanza zose zigahera burundu niho bya bintu byafatwa bishobora kuzogurishwa kirazira rero yuko umutegetsi kwezi kanaka agurisha ibintu mu gihe izo manza zose zitarahera bategerezwa kumushikana imbere y'ubutunga bakamucira imanza ikintu gikwiye kumenywa n'icuko nimba ari umutegetsi dufate nka musitanteri yafashe ibintu kanaka canke igipolisi igipolisi kiba giserukira igihugu uwo muntu yafatiwe rero ibidandazwa canke ibintu aba ari umuburanyi hamwe n'igihugu canke n'icyo gipolisi muri icyo gihe rero ategerezwa kugira imbere y'urwego rw'ubutungane kugira ngo rubatature werekane ufise ikosa n'udafise ikosa mu gihe rero bigara bigaragaye yuko wa muntu yafatirwa ibintu yahonyanze amategeko y'igihugu cya gihugu nacyo kikaba cyarahohotewe niho rero hagaragara rero guhanwa no kuriha ya n'amatagisi yategerezwa kuriha umuntu aba akeneye senare kugira ngo ibatandukanye yerekane aho itegeko ryarenzwe hama umuntu abihanigwe kandi yongere arihe n'ibyo bindi byose aba ko wa Mushingwamanza Fernand Meshe yari kuri mikro ya mugenzi wacu Jean Marie Mayonga yahagarikwa ry'impushya zo kudandaza ibinyobwa bihingurwa n'ishirahamwe Brarudi ku giciro gisumba icashinzwe na leta ku bunywero bumwe bumwe bwo mu gisagara ca Kayanza hamwe no kuduza kw'izo nzoga kubuzana ko kwizo nzoga ziranguzwa mu yandi makomine nizimwe mu ngingo zafashwe kuva kuri wa mbere n'intwaro muri komine Kayanza Gilbert Nyandwi Mustanera avuga ko ari mu ntumbero yo kugwanya abadandaza bikikamukiza mu kuduza ibiciro barondera kungu kumurengera n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva nk'uko bimenyeshwa na Gilbert Nyandwi musitanteri wa komine Kanza ngo nyuma y'amatohoza yakoze yasanze hari bamwe mu bafise amazu y'ubudandarizo y'inzoga bagiye basaba impusha zo kuduza igiciro ku binyobwa bihingurwa n'ishyirahamwe Braludi mu minsi iheze badakwije ndetse n'ibisabwa n'amategeko ariko ngo ari kugira gusa bashobore kuzimba abanyagihugu uko bishakiye abo nabo akenshi ngo bakaba ari nabo nyene baheza bakarangurira abadandaza bato bati inzoga baronse mu kubungura amahera make kugira ngo nabo bazoheze mu nyuma bazunguke kumurengera akarongo ni nk'akayeri gato abenshi batazira baju baheza bakakagurisha igihumbi n'amajana atanu mu gihe igiciro cyashinzwe na leta kuri ico kinyobwa ari igihumbi gusa nayo ikiyeri kinini cyo bene ubwo bubare bagaheza kugwa mu standi komine Kayanza ikindi abo baranguza ibinyobwa vya Bralirwa bidogerwa ko n'abafise ubunywero muri komine Kayanza na cane cane mu gisagara ca Kayanza ngo nabaranguza bihuta guha ibinyobwa abadandaza bava mu yandi makomine kubera bo babungukira umurengera iyo myidogo ya bamwe n'abandi mu badandaza ibinyobwa bya Bralirwa mu gisagara cya Kayanza ni nayo ndetse yatumye musitanteri wa komine Kayanza afata izo ngingo kuva kuri uyu wa mbere zo guhagarika izo mpushya zemerera bamwe mu badandaza kurenza igiciro cyashinzwe na leta no kubuza ko inzoga zosubira kurenga imbibe za komine Kayanza ngo na cyane cyane ko ikomine yose isanzwe ifite igitigira cy'inzoga yagenewe agasaba abanyagihugu arongoye kudomo urutoke kuri uwo wese atazokubahiriza izo ngingo zashinzwe kugira ngo ahanwe hisunzwe amategeko mukayanza Patrick Nsengiyuva ku baradio isanganiro urakoze patrick bururi naho abarimyi bamwe bamwe bavuga ko umwimbi w'irima w'impeshi ry'impeshi utabaye mwiza bitumwe no kwifumbire yabashikiye basaba ko ababijejwe bo kwama babazanira ifumbire kare grohiyoze niyubahwe umuyobozi w’idukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara naho avuga ko nahimbura ritarahera umwimbo wagenze neza kuri bamwe abandi utagenze neza naho ngo byatumwe n'imvura yacitse kare no kwijukira uburimyi bururi bikaba byatumye ifumbire isabwa na benshi bamwe bayironka batevye akizera ko ico kibazo c'ifumbire kitazosubira kuko ababijejwe bamaze kumenya ko abarimyi biyongereye n'inkuru tubaza Zeno Nzambimana Bamwe muri abo barimyi bo mu ntara ya Bururi vuga ko umwimbu w'impeshi wagenze neza buhoro buhoro abo nabo bakaba ngo arabaronse ifumbire hakiri kare abandi nabo bati twimbuye intica ntikeze bakavuga yuko baronse ifumbire y'impeshi bateba mbere bamwe bakavuga yuko bateye mu kwezi kwa gatatu bari bamenyeye gutera ibiharage vy'impeshi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri ngo ibiharage rero bateye ngo vyaciye bicikirwa bagasaba ishiramwe fomi yuko yozira bashikiriza ifumbire hakiri kare baheze bimbu kure kure yose ntiyubahwe umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara y'abururi avuga ko naho bamwe mu barimyi bataraheza kwimbura ibyarimye ku mpeshi ngo umwimbu biboneka yuko ushobora kugenda neza kuri bamwe bamwe ngo bivanye n'isuka barimye iya mbere canke iya kabiri ivyacikiriwe ntivyabaye byinshi yabaye isuka ya nyuma mugabo isuka ya mbere n'iya kabiri uyu mwaka uburimyi abantu babwitabiriye rero icyo cyaratumye abantu baca bakenera ifumbire cyane kandi ni byiza kuko nabyo bitwereka ko baba baritabye akamo bagatahura kwizera ko haneza bitazosubira kumera nk'uko byagenze umuyobozi muyobozi w'ibidukikije urimo n'ubworozi mu ntara ya Bururi avuga ko muri kino gihe bariko baratanga ifumbire yo kurima mu mwonga kandi ngo nta ngorane iribonekeza agasaba abarimyi bayirishe yuko boza kuyitora i Bururi Zeno Nzabimana Radio Isanganiro urakoze no tuve mu gisata cy'uburimyi tuvuga ibijyanye n'ubworozi aho mu ntara ya gitega umworozi venase niyiragira avuga ko kororera mu ruhongore ari byiza ariko indwara y'inyonko yo mu kiyaya cya lifuti yateye igitungwa cy'inka yagize ingaruka mbi ku bworozi bwiwe agasaba ababijejwe kugira ibishoboka byose ngo umuti n'urucanco vyiyo ngwara biboneke n'inkuru tubaza gerard n'ibi bigira Vena niragira ni umworozi wo kumutumba mutumba rukoba komine n'intara ya gitega avuga ko kororera ibitungwa mu ruhongore ari byiza ariko bisaba uburyo jewe mu by'ukuri kuva n'uwo mugambi wo kuto wo kudaturutsa utaraza je sinigeze nturutsa kuko namye mbona nyene yuko inka uyiturukije yari amahera menshi umukozi yirirwa inyuma yayo yongera igataha bikaba bya bindi nyine ibyo byose ndabitungiye mu muri iwanjye mu kigo rero biragoye bisaba uburyo burebure kuyitanga bidasanzwe kubera kuzirimira ubwatsi urabona nk'inka zibiri z'ikizungu zitatu umva harimwo iyo yavutse kuri zo kugira uzihaze harageze ko noyishora kugira nshobore kugaburira izo zindi none ntafite iyo ndayishora zose zizonana zitanuka kunanuka kwazo ni kubera iki kubura ico ndaziya kubera insho yimwe ibyo bindi bitungwa n'abakozi nimba mvise nyene ndabari hanyuma ugasanga iyindi rasubika vuka none uwo munsi nimba atana kimwe dushora isi nizo ntama nogira nshoremwo zibiri ntaho ndazijana novyita ko ari ingorane zidasanzwe asaba ababijeje gukora ibishoboka byose kugira ngo umuti n'urucanco rw'iyo ngwara biboneke vuba kuri gerageze murabe ingene mwo dutabara ko leta niyo yoraba ntibiri bandanye kuko turadebukiwe ibintu iby'imiti leta nibishyiremwo ingufu nyinshi ibi byo kucanja uyu mushikiranganje wacu nawe nabishira imbere ivyo bintu bibanguke biboneke Venasi niragira yorora inka intama ingurube n'inkwavu igitega Jean ibigira ku bwa radio isanganiro Buraca bugacana yandi kuri uyu wa gatatu tubashikiriza bucana yandi y'indero aho ururimi rw'igifaransa rukoreshwa mu nyigisho z'uburundi rutariko ruratahurwa n'abanyeshuri kuva hatanguye inyigisho z'amashuri nshingiro bigashikirizwa n'umushakashatsi mu ndimi akaba n'umwigisha wa kaminuza y'uburundi shiraze n'imbona asigura ko bimwe mu bibituma harimo kudaha ikibanza gikwiye indimi muri iyo ndinganizo nshasha y'inyigisho kuko ngo kudatahura ururimi wigamwo bituma n'ibyo wiga utabyumva bucana ndindero na vestine butoye ururimi rw'igifaransa nibwo rukoreshwa mu burundi mu kwigisha ibyigwa bitandukanye byaba by’ubuhinga kahise ibiharuro imibano n'ibindi yamara kuva hatunganijwe gushasha inyigisho mu burundi mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatatu ushyira umwaka w'ibihumbi na cumi na kane hagashyirwaho inyigisho z'amashuri shingiro urwo rurimi rw'igifaransa rugenda rurataka novera ikibyerekana nubumenyi umwana ahegeje umwaka w'icyenda w'ishuri shingiro asohokana ugereranije n'uwahegeje umwaka wa gatandatu wa kera umuhinga mu bijyanye n'indimi akaba n'umwigisha wa kaminuza mu gisata cy'indimi Gerase n'imbona abivuga yisunze uko ubuzitunganije ku rugero umunyeshuri aheza irya shuri shingiro afise turabona ko ari urugero rwari rwitezwe ku munyeshure yaheze umwaka wa gatandatu kera byumvikana ko rero umunyeshure agiye mwa bijya bisata by'ubuhinga nk'akarorero muri poste fondamentale agenda afise urugero rw'ubumenyi ku rurimi azigamwo nk'ubwo umunyeshure yavana mu wa gatandatu agenda mu w'indwi mu gihe rero tubona ko muri poste fondamentale badasubira kwiga urwo rurimi bituma bashobora gushika ngaha muri kaminuza n'urwo rugero bavanye mu w'icenda rwagabanutse ugaca usanga bashitse ngaha muri kaminuza bafise urugero rw'ubumenyi umunyeshuri wa kera y'abafise mu wa gatandatu canke mu w'indwi mu w'umunani bituma rero ubumenyi mu rurimi rw'igifaransa rukoreshwa mu kwigisha mu Burundi bugabanuka ni byinshi umuhinga mu bijyanye n'indimi geraze n'imbona atanga akarorero nko gukoresha ikirundi n'igifaransa mu kwigisha ikigwa kimwe kiri mu gifaransa imvo ni nyinshi ntawe zidondagura ngo ziheze hariho abigisha basize ubuzima mu ntambara twaciyemo hariho abigisha bahunze igihugu batashoboye kugaruka hariho abigisha babunyoye mugabo bakava muri icyo gisata bakagenda gukora mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu gihugu uko iminsi igenda niko inyigisho zigenda ziratakanuvera mu mashuri yo hasi n'ayisumbuye ibyigwa bitandukanye bimaze gukogwa turabona yuko hariho abarimu batari bake bagenda bagatanga ivyo vyigwa akunze kwita amanote bayategura mu gifaransa mugabo hagera mu ishure bariko barayasigura bakayasigura mu kirundi umwana iyo uri kuramusigurira mu kirundi ibyigwa wamuhaye mu gifaransa hanini ntacu uri kuramufasha kuko bituma adatahura icyo kirundi bigatuma adatahura ico gifaransa iyo hageze ko umubaza ubimubaza mu gifaransa ntubimubaza mu kirundi niyo ngorane rero ihari ugaca usanga rero umwana ariko arajuragirika waramwishe wamubujije kumenya ikirundi umubuza kumenya igifaransa iyo umunyeshuri atatahuye neza ururimi yigishwamwo n’ibyo yiga ntabakibitahuye Geraze nimbona arabisigura inkurikizi ni nyinshi kuko bivanye n'igisata yinjiyemo usanga bimugora gukurikirana ivyigwa kuko ururimi vyigishwamwo ntarutahura ni usanga dusohoye twarungika abantu ahanini atacobaza gukora ugasanga afite urupapuro rw'umutsindo mugabo atashaza kurukoza muri bucana yandi zokurikira tuzobabwira akamaro ko gutahura ururimi rukoreshwa mu kwigisha hamwe n'icokorwa kugira abanyeshuri batahure koko ubwo rurimi rw'igifaransa rukoreshwa mu kwigisha ivyigwa bitandukanye mu Burundi Vugundemeshe mu kurangiza makuru ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'ibiri tubamenyeshe ko gukingira ikibaba ngo ari igihe abakora ibyaha badahanwa ahubwo bagategwa intege umwigisha wa kaminuza jean bosco harerimana mushakashatsi mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha inyuma y'intambara asigura ko byongereza amajyambo abibugwanko kuko n'abana bakura bumva ayo majambo akoreshwa atacyamira gutyo nabo bakabona kuyakoresha agasaba leta gufata iya mbere mu kurwanya irandagata ry'ayo majyambo kugira ntibizosubire gukwega akarambaraye imvugo iremesha na ohonera muco gukingira ikibaba ngo biragwiza amajambo abibugwanko nk'igihe uwashikirije amajambo abibugwanko ashigikiwe canke akingiwe igihe yategerezwa kubihanirwa umwigisha wa kaminuza Jean Bosco Harerimana akongera akaba umushakashatsi mu bijanye n'ubutungane bunwanisha inyuma y'intambara asigura ko n'abana baba ariko bararuka bakurira muri uku kudahana gutyo ngo akabibona nk'ibisanzwe gukinga ikibaba bigwiza amajambo abibigwanko mu gihe ubutungane inzego zibijejwe intwaro mbere no mu kibano baheza bakabibona nk'ibisanzwe hanyuma bigaheza bakabivuga bikijana hanyuma ugasanga n'abatahora bumva bashaka kubivuga barabigiyemo hanyuma bigaheza bikarandagata ukamenga n'ibisanzwe bikavugwa ababishikiyemo rero cyane cyane urwaruka ruri abana bagakura babizi gutyo kubera baba batazi iyo byavuye n'iyo bija n'icyo bishobora ko ingaruka nkunuka amajambo abibugwanko yamashikana ku njyane abategetsi baba bakingirikiye baba abantu bakoresha imvugo z'ibibugwanko baba bameze nka wa wundi atema ishami yicaye ko kuko uri umutegetsi mu rwego urwo ari rwo rwose hanyuma umuntu agashengezwa yagirizwa gukoresha imvugo ibibugwanko ugaheza ukamukingira we wenyine izi mvugo zibiba urwanko atarizo zatanguye zo zagumuye abantu atari atarizo zacanishijemwo abonse rimwe abategetsi nibo bategezwa gufata iya mbere mu kugwanya ingendo nk'iyo mu gutunganya amahimiriza biciye nko mu binyamakuru canke bikigishwa mu mashure kugira urwaruka rutahure kataneza byo gukoresha amajambo abibugwanko ica mbere nuko ubutegetsi buba buhari fatiye kuri leta ivyo bintu babishira ku muzirikanyi bakabishira mu ndinganizo ya leta kuva ku rwego rwo hejuru ku mukuru w'igihugu gushika hasi kuri nyumbakumi abatware bakaba bazi yuko izo mvugo ari inkwezo y'amarere aho bazumvise hose aho bumvise zivugwa bakaziyamiriza hakiri kare ariko iyo bishitse abantu bakabikomeza mbere n'ubutungane bukabifatira ko bugahana mwene izo mvugo inzego zibijejwe ukubaha n'ibindi byaha bigaheza bigafatwa nk'ibyaha by'ukuri aha mu karere turimo harimo ibihugu byamaze kubihagurukira mbere hari imigambi iri kurashyirwa mu ngiro ku rwego mbere mpuzamakungu wo kurwanya mwene izo mvugo jean bosco harerimana hamenyesha kandi ko gukoresha amajambo y'ubugwanko biri mu bihanwa mu mategeko mpuzamakungu uburundi bwateye ku mukono onera muco urakenuye ni hano duciye dusozerera no makuru twari twabateguriye kuri uno mutaga ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira Ansel Mirambo na niwe yari mu buhinga bw'ivyuma amakuru mwashikirijwe na jewe Francine Ndo kubgayo nkabanda bifurije umutaga mwiza